Polissona FM. Si migration non neige par assim ninguém lhe agradaria deixar Caseva, lhe agradaria deixar tot o que tinha para deixar. Pero moltes, a vegades, moltes d'aquestes causes real são causas provocadas em desacordos multilateral e bilateral que beneficiam moltes vegades países do norte. Aqui se gente pode disfrutar utilizar monopatinete, se gente pode disfrutar hum, com manjar merluça, não no és que és mal, però també ha d'entendre amb què i d'on venen aquest producte i a quin preu, eh? quines conseqüències que afecta la població d'allà venen aquesta causa, aquestes causes. Hola, hola, com anam, amics i amigues de Polissona FM? Avui vos presentam a un nou convidat. Ell és en Justin Caixara, forma part del col·lectiu Melanina. Com estàs, Justin? Benvingut a Polisona FM. Bon dia, eh, sóc en Justin Caixara, eh, president de l'organització Cal Melanina i fa molt temps que me dedico en el món social, el món de projectes de cooperació Y de momento estamos aquí con la situación de COVID. Eh, estamos aquí a Mallorca intentant fer el que podem. Justin, conta'm-nos, per què la gestió migratòria espanyola vulnera els drets fonamentals? en relació amb la qüestió per què la gestió migratòria espanyola vulnera els drets fonamentals, eh, està situat a molt nivell. si contemplam en aquest moment de COVID multe gente en situation eh, de eh? se falta de régularisation de multe gente immigrant eh, difficulté inclus eh, că aceste gente a nivel de pedi ajuda se trouve mult exclus en aceste medida que se considera irregular. Fins a tot arriviamo che eh, gente não pode trabalhar, aunque de momento, como abbiamo vissuto, se serve mm, necessário, como come agricultor agricoltore, eh, se, Su construcción necesita que euh, main-d'œuvre, mais beaucoup d'elles ne peuvent no rénover ni renovar parce que c'est quasi impossible de tenir una cita a extranjería y en otras institution. Et se gens cerca d'autres alternatives, que muchas veces ces alternatives se convertissent à ces drames que vemos para médias de communication percebente des seu país de d'origen pode cobrir seu direito básico e muitas vagadas são descer casos i ja on estem. Tal vegada, Justin, també hauríem de parlar de la situació dels centres d'internaments com una altra vulneració així com les grans dificultats per aconseguir un lloc de feina en la societat actual. Tothom eh, hem vist com un altre punt en què se vulnera aquest dret fonamental, la situació en què trouve un centre centre d'internement, internamento, ser comme un centre de de concentration, concentrazione, eh, les pour per minori non accompagnati. ou et il semble qu'il n'y ha proposta en proposition dans situation. situation. Ce n'est pas impossible, Espagne a ratificate ratificato trattati eh, sobre, eh, trattati internazionali e, e s'auria que facilità che questa gente possa se Mais regolarizzare questa situazione, però quando politique de politiche di partecipazione de di des et immigrants, comme requisite des cosas que no potes complexes que es inmigrante, está demandando una cosa y lo contrario, no pot pretendre y ne participar eh, immigrants en el process de, de, de en el process de, de integración, lo que comme requisite, deux requisites importantes, c'est le ados de catalan exercent le temps des études ici, pensant que beaucoup des immigrants, m'incluant Joe Mateche, per beaucoup qu'aiment tate paga dobes per intentar convalidar esses estudos aqui, não a reconhece aqueles estudos. Então, é que esta é uma maneira de começar a maquiar de que volam ajudar per a des posam qui, que realmente não favorece a participação daqueles coletivos. Todas estas coisas a beaucoup nível são multidimensionais e cada à a cada nível, ont uma responsabilité responsabilitat compartir de să oblida se par des països e autoritats africanes e xa es una veneració total e absoluta des dret fondamental, perquè si no era así pues gente no podrían eh, tener dificultad para renovar seu papel, no tendría dificultad para que se regularice esa situación, no podría tener dificultad para tener ayuda en una situación eh, especial como aquesta de Covid. Molta gente dels colectivos, especialmente imigrantes en general, eh, se están quedando fuera de esta margen. aquest punt ens demanam si som realment conscients de les condicions en què treballen les persones de les economies locals dels països d'Àfrica, aquells que fabriquen i manufacturen els productes que ens arribaran a Europa. Eh, é, ouvi repetir, aunque eu he dito muitas vezes, eh, é, se estava a criticar o presidente do governo Sánchez que era esse último que não volia eh, financiar esse coche elétrico, pero mirao, essas matérias que fabrica que este coche, que bateria, vem muitas vezes em países africanos que ha trovato um momento para pensar dejanvenaquez material, en quin condition les troben, en quin condition se, à se, matériel. Et que material, i què significa persa matériel, local dejanvenen aquel material, et impacte i conseqüències ambiente ten ce produit local, Pero només se limita a mostrar lo importante que és, sans sense que millions de millions de personnes estan pagant parce que molte créer se crea guerre et guerra et de et armat et anche altres se seva tecit socio économiques local se posent en Paris, comme le cas des accords de pêche entre l'Union européenne et Sénégal, trouvant bunker de pesca eh, eh, mm, espagnol Eh, eh, de Inglaterra y francesos pescar en el mar eh, senegalesas es casi imposible que pescadores, artesãos artesanos senegales que utilizan cayuco puedan competir en este mercado. Tampoco es difícil, es fácil controlar todo lo que se puede pescar en este mar independientemente de lo que está fixado en el acuerdo. Tampoco no se evalúa quién sería su impacto medioambiental ambiental d'aquests búnquers industrial pescar en els mars senegalosos. I tot això posa en perill el teixit socioeconòmic del país, un país on hi ha pesca, es pesca i l'agricultura és una base de la seva economia. I què se passa? Que es mateix caiuco que la gent utilitzava per pescar, perquè ja no pot pescar i competir amb aquests búnquers que beneficia todas aquestes eh, acords a Europa, se gente se cerca una otra vida y no nos han de sorprender per res eh, troba que este eh, caiu trova aquí a Mallorca. es a Mallorca, Ibiza, eh, a Canarias es lo normal. manca d'informació i la poca informació que hi ha que es queda a Europa. Una altra reflexió que ens ve en el cap. Estan treballant realment la multiculturalitat que ja tenim a Europa? Pero problème que trouvons est que y a falta de informação et que homens se concentram a paliar l'immigration, consequências dessa imigração, pero política que potes ajuda et a reduzir estes impactos desses países de d'origine també aqui una une cridada en ce projet de coopération que se pote evaluar, que se pode revisar, porque podemos marcha projeto realmente que afecta essa situação, que se afecta la, la, la que se adapte a essas realidades dos países. a Maiorca, a Espanha, a Europa, estão viscando. É, uma, um território multicultural. Hoje há muita gente que vem de fora que não tem esse matéria, que não vive em uma condição, e já significa que mm, depois de anos, se o volume eh, ella sí que creará un problema si no volamos fomentar política real de participació i que es poble todos seguim conscient que ja en Mallorca no és només Pérez mallorquín que ho neguem o no, això és un fet, és una realitat. I Hi ha més gent, hi ha una multiculturalitat i per això és manera de col·laborar, és ser conscient que é aqui já vivimos um território multicultural, entende-se porque se gente imigra que España ha stato un país <laughs> eh, un está imigrante molta eh, sobre esa realidad que está pasando ya veremos que ni no no hay una representatividad ni una referencia de inmigrantes de toda essa que tenemos de, desse no hay gente que está la mm, gestión de vida pública. Es nuestro fin, no sé, ¿quién referencia tendrá? No habrá una otra persona de mateixe color de piel que está asumir responsabilidad. Y sent ya algunos español, pero todo ya continúa a crear es problema. la Nina, Justin Caixar, moltíssimes gràcies per participar a Polisona FM. Una ferrada i tal vegada espai per una darrera reflexió. Seguirem donar aquestes informacions, seguirem a lluitar perquè això sigui eh, la gent eh, entén realment per què hi ha immigració i seguirem a, a demanar et à ces institutions comme demander à réunion en Belge pour voir comme se porte Infoca et revisa les leyes importante règles de participation ciudadana que qui qui de deux ans eh, cinco anos não à une a, municipale, révision de cette municipal eh, qui de estrangeiria que tant à ces accords de tratado internacional sobre asilo et la loi d'accès lei de travail public, il y a beaucoup de choses que se être faire, mais com no interessa a ningún, volen ignorar ese problema, però la realitat és lo que és i de aquí a um, uns anys aquesta realitat ho tendrem que eh, d'una manera o d'una altra. è molto importante perché tutti seguiamo consciente qual è il problema dell'immigrazione. Al nord, che gente sia consciente del perché se gente immigra, e del sud, che gente sia eh, conscienziata sobre esperire di eh, cominciare un processo di un'immigrazione non coperta, per non illegale, eh, perché ninguna di essere illegale, tutti abbiamo il diritto, cada uno di decidere di l'emigrant per undertenersi informazioni sobre realtà en che se trovano. Per Polisona FM, Ferran Vallès, El Món. Polisona FM